بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant والليل إذا سجى et par la nuit quand elle couvre tout. ما ودعك ربك وما قلى Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté.